Da li je dozvoljeno čovjek oženjen da se dopisuje sa djevojkama preko interneta, budući da je dozvoljeno jer kaže ne, e, čuju, ne se i ne se i pored toga što ga savjetim da čita Kur'an i da provodi vrijeme slobodno i badetu, one neće uopće da čuje, nego kaže i ovo je da dopisivanje sa braćom i traženje braću žene preko interneta, a za mene nema vremena za savjetovanje i još su e, nabavili čak internet u mešćudu, tako da moj muž ode da klanja u kući se vraća posle ponoći, a tu još nije klanjao, a ja ga pitan, što nisi klanjao u džami, kaže mi zakasnio sam u džemat, i sad se ja pitam, u što je proveo četiri do pet sati. je hvala. Ukratko savjet tako. Ako da se te nema večera je ovima se vlada, pa ćemo kako odgoditi, odgoditi, ali ovo završi i gledati. Hajde, ti završiš ovo pitanje? Nema sumnje da je korištenje interneta e, masa dvije ošlice. On se može korisno iskoristiti. I zaista vidjeli smo, ima posebnih programa, jedan program zove se El Mimber, u kojem imate na stotine hudbi pripremljenih. Imate programa gdje će vam dati najnovije informacije iz Čečini. Imate programa gdje ćete naći razne islamske programe, gdje, e, sadržaj. E, dopisivate ovaj, sa, sa, e, sa braćom, braća s braćom, sestra sa sestrom i tako dalje. Način kontaktiranja, da ti kontaktiraš sa djevojkama, sa ženama ili žene sa, sa to nije e, dozvojeno islamom. Zar svako od vas, ako neko radi na tome, ovaj, ne osjeća da šeitan u njemu proradi kad se pojavi žensko ime i pita kako si i šta si. Bez obzira, šeitan stoji na srcu i čeka. To nije od svoga I on je elvo sva, koji stalno na svete ti donosi. Spomeneš je Allaha, on je elham koji bježi. Ali, ovaj, nikako se ne smije desiti da se da se ovi programi koriste za haram stvar. Inne sema wal basara wal fuada kullu ulaike kane anhu mes'ula. Zaista će sluh i vid i srce sve će to biti pitano. I to se ne može sakriti. To bi zabilježeno. Jesu tu to pogledu, taj pogled je zabilježen. Pokazat će se na kjameckom danu. Pa me jamel miskale zrnati hajra jera, a me jamel miskale zrnati šarra li koliko trun atom uradio dobro vidjet ćete. Jesu zna koliko atom uradio vidjet ćete. U najmanju ruku, pored azaba sramota, od prvih do posljednjih svi da te vidi. I onda šta osjeća taj, šta osjeća taj koji ulazi u takve programe. I ne samo takve programe, nego i u druge, gdje se gleda nemoral i tako dalje. Gleda jer ga ko vidi to se, zaključa vrata i za sebe, jer se kaže boja Allah, يخافون من الناس ولا يخافون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بيت نور يعني بيت الله أو مسلمة أوتم شاسو شاسو شيني الله يجدى الله يترتى الله زاوتم اذا تو mora biti عبيد da عند čas možemo smrt doći, a bit će proživljen onaka, onaka kakav je preselit. Bilo ih je, nažalost, koji su gledali svakakve programe, svašta radili preko toga interneta, pa i smrtni zadesila. Kako proživljenje oni očekuju? Dalje, nek takvi znaju da neće, neće prihvatiti ni za jedan haram, manji ili veći, a da mu kazna još na dunjaluku neće doći. U najmanju ruku biće uskraćen ljepote i rahatluka sa svojom ženom. Allah ti dao halal, a ti tražiš haram, pored halala. Znači da nećeš imati i onome halalu koji ti Allah dao. I zato po hadizima Rasula a.s. koji su zabilježeni u Ahmedovo zbirci hadisa gdje se kaže nijedan nijedan musibe čovjeka ne zavisi, a to nije njegovim grijehom koji ga je zaradio. I zato koliko smo vidjeli onih koji su uzeli preko interneta, i tražiti sebi žene i drugima i tako dalje, a zaposlili svoje porodice. Koliko smo vidjeli one koji su tražili nekakve programe pa su neuzobila ostavili namaz. Koliko smo vidjeli oni koji su nakon pravoga puta otišli na krivi put i vratili se. Neka se zatav boji Allaha tabara ta'ala. I takav i takva. Jer ova vjera, nakon što nisi znao, ni prije nego što si saznao, nisi bio tako ni odgovoran. Kad si saznao pa namjerno sada griješiš, i povlađuju svojim strastima, vallahi boj se Allah Ne boj se Allahom igram. Jer ako se Allah ne ljuti na tebe, u tom je slučaju nećeš lako, nećeš lako se vrati Nakon što ti je, istina se pokazala jasno. وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله نيش staviti يا نارنا na بيدو دلالكم nakon što ih je uputio pravim putem dok im ne kaže i ne objasni ono čega se i čuvati a ti znaš a ti imaš halal a tražiš pored toga harame Boga mi to to je izazivanje uzvišenog Allaha Đelešanuhu i, i prizivanje njegove sržbe umjesto da pomislimo šta se radi iz naše breće u Palestini što se radi u Čečeniji jesmo čuli na vijest jesmo čuli šta se radi u Indoneziji da je džamija puna klanjača spaljena. Jesmo čuli zadnje vijesti? Mi se povodimo za svojim strastima. Jesmo čuli da ima porodica koje ne imaju šta jest u Bosni. Koji ih sjeruju iz njihovih domova. A mi se povodimo za dunjalukom. Zaista ne znamo šta je veće iskušenje. Je li siromaštvo ili neimaština ili bogatstvo. Kada se čovjek osiruje موسى عليه السلام kaže u dobi Rabbena innaka atejta Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hajati dunja Rabbena li udillu an sebil li udillu an sebil Bože ti si dao Faraonu i njegovim velikašima i metak i ukrate ovoga svijeta Bože samo zato da skreću sa svoga puta da oni skenu i da drugi odvode s pravoga puta i zato iskušenje je i metak imati i budimo toga on je blukom bi šerni vol hajde فتنة iskušavamo vas u dobro i uzlo i u imetku i u neimaštini i zato Resulullah alaih sallam u svome sahih hadisu kaže la hasada illa fitnetini nema zavisti osim u dvije situacije رجل آتاه الله القرآن ودرقوا رواية آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها آناء الليل والنهار čovjek kome Allah dadne Kur'an ili mudrost, pa on potom je radi i dan i noć. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا I čovjek kome Allah dadne i metak. فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ I on ga troši na Allahovom putu noću i dan Dakle, iskoristi blagodat koju ti je Allah dao. Pomozi svojoj rodbini prije svega, sebi i svojoj rodbini, svojoj porodici. naravi literaturu koja je hajr, iskoristi ove programe. Danas imate programa teđvida, učenja harfova, programa tekstira, programa čuda jedno da se to iskoristi na hajr način. Čovjek neće hajr, hoće harati. Zaista je to od zavođenja šeitana. I zato obratimo pažnju na ovo i gledajmo da ustrajemo na pravom putu.